Novae voioi en la agriculturo. Eu presentis strategion per ciu la Europa agriculturo povos farigi pli dauri pova. Nun estas postulatai novae voioi. Ien granda DEFIO por la esplorado. La cronvirusa criso jetis lumon alla signifo de chargebla cae criso tauga nutrajo sistemo. Gi constiigis ancau pri la interdependezoi inter sano, niai ecologiai sistemoi, provisai cenoi, consumai schemoi, cae la limoin de chargio de nia planedo. Tiel substrecis la EU Commissiono, pasintan semainon, la necesson de la strategio de farmeo alla forco, quiu nun estis presentita en la cadro de Europa verda negozo. La agriculturo, per dio, farigiu pli justa, pli sana, cae pli medicon vena. Ec crescu nutrajo sistemo, quiu funcciu, cae por consumantoi cae productantoi, cae por climato cae medio. Cerna pezzo della strategio est la fixado de quare rondae celoi gis la iaro 2030. 25% de la agricultura areo estu biologie pre-cultivatae. Nun tempe tio estas en EU mal pli ol 8%. La consumo de stercagioi mal crescuie 20% la applicado de antibioticajoi en la stalo cae de pesticidoi sur la campoi estu reductata je po quindec procentoi. Brusselo per tio reagas pri centrai critic punctoi de pli cae pli da civitanoi concerne la hodiauan agriculturon. Ce la incita temo planto protectado, eu nun havas cae bonan, cae mal bonan novajon. Unu flanque, la applicado de riscae pesticidoi, dum la passinta tempo, nun signife mal Samtempe, Sam ali flanque quar obligis la sucurae aproboi de alt efficae cae riscae substanzoi. Tio estas considerebla, ciel pruvo por tio, che la premo de damagiantoi, qui sequo de la climata shangio, farigias pli cae pli dramezza. Agriculturistoi jus indicis che certais caraboi, culoi cae tiel plu, hodiau ne estas contraubataleblai, bataleblai cae venceblai per la conatai alternativai metodoi. Simpla reiro alla naturo, do sen chemiajoi, ne conducas al celo. Tial estas trovendai novai voioi, kiui creas verain alternativoin alla hodiaua practico. Comenzante, ce agroecologias zipovo, tra pli resistivai spezoe, gis la applicado de ciferezai technologioi la nova nutraja strategio tial estas accompagnata de granda esplora iniziato. Dec miliardoi da euroi estu investatai dum la venontai iaroi por la esplor campoi agricultura cae media. Male alla cutima opinio che la agriculturo estas tre tradizia economia brancio giam ciam estis alt grade noviga. Nun de nove venis la tempo por agricultura revoluzio, ciuci foie devas esti ecologia.